Urtarrilak hogeita maika ditu gaurko honetan, osteguna da eta hau berrion albistegia duzue, berriozari irretiaren albiste emankizuna. Berriozarko udala joko dugu orain bertan oiko osoko bilkura egin baitzuten atzo. Hainbat eh, puntu jorratu ziren atzoko bilkuran besteak beste Mario Marcos Nabaiko zinegotzi berriak kargu hartu zuen, trafiko ordenantza berria adostu zen eta musika eskola ondoko orube bati izaera dotazionala eman zitzaion etorkizunean eraikin publiko bat egin ahal izateko, akaso eh, gazteleku berria egiteko hori ez zuten zehaztu. Polemika osoko bilkuraren azken txampan etorri zen mozio ezberdinekin, bata Nabai eta Bildu eta pesen eka aurkeztutakoa, Nafarroako gobernuak parlamentuak esandakoa betetzen ez duela salatuz, beste bat Nafarroako kutsari buruzkoa, eta baita izkierda eskerriak aurkeztutako bi, iruñeko kartzela berrira ino garraio zerbitzu publikoa ezar dezaten eskatuz, eta bestea udalaren kontratazioetan klausula sozialak aplikatzeko galdeginez. Puntu polemikoena ordea eren mozio baten eskutik etorri zen, berriozarko udalak D ereduaren alde soilik egiten duela salatu zuen PSNeko Pilar Morenok eta bilduko olaiagoinik zein Xabierlas alkateak hori gezurtatu egin zuten gero ikusiko dugun bezala. Eta txolin berria egin behar dugu berriz ere. Behai, izan ere, txolinen irudi berria ezagutzera eman nahi du berri osarko udalak, eta horretarako hainbat lekutan jarri dute ikusgai, arekin eh, ohitu gaitezen, iragan astean kulturguneko atondoan egon zen, aste honetan mendialdea eskolan dago, eta jarraian ludotekara eta aure eskolara joanen da. Otsailaren lautik zazpirako astean, txolinen jantzia eta oinetakoak bukatzen direnean, lehenengo aldiz aterako da kalera otsailaren zorra sortzian artikara eginen duen bisitan izan ere pertsonaia artikako alkate izan baitzen. Arriatxaleko zazpiter dietan aterako da segizioa berriozarko hauzoza arretik. Euskaltegi berria laster izanen da abian. Bai, auzalore euskaltegia leku aldatuko dute gaur bertan. Zentro berria eguzki plazan dago, herriraren bihotzean, eta espazio zabalagoa eskainiko die irakasle zein ikasle, iain zuzen horren arira, aeka auzalore euskaltegia, auzolan egun antolatu du gaur gaurko, herritarrik ere leku aldaketarekin laguntzeko aukera izan dezaten. euskaltegiarekin batera lekuz aldatuko dutenak ludotoka izanen da. Bai, ludoteka zerbitzuak bere egoitza aldatuko du Donestebe plazatik eguzki plazara lehen eh, zenbakiaren eh, ondoran, ondoa, ondora barkatu. Leku berriak bere ateak irekiko ditu bihar bertan otsailak eh, bat eta irekiera jai bat izanen dute itzordua arratsaldeko bostak eta laurdenetan izanen da irriki pirriki taldearen eskutik. tira ba gaurko kiosko digitala zabaltzeko ordua iritsi zaigu, beti bezala berria egunkariarekin kariarekin hasiko dugu gaurko errepasoa berria.info webgunera joko dugu edizio digital hori ezagutzeko eta gaurko titularrik nagusiena atzerrira garama. Mariano Rajoik amaika urtez gain soldatak jaso zituen El País egunkariaren arabera. Ara, e, gaurko albiste nagusienetako bat, e, baina badira beste batzuk e, Euskal Autonomi Erkidegoan hause bake batzordea gaur sor lezakete PP aurka egon arren. Eta Nafarroa hurbilduz badaude beste bi titular berria egunkarian. Nafarroako ondakinen plana baliorik gabe utzi dute auzitegiek eta bukatzeko Nafarroako kutsari buruzko aipamena. Kontuzek inigo aliri egotzi dio kanen izenean bidaia koparitu izana enpresariei diario de noticias Segunkaria hartuko dugu orain eta hause da gaurko buru nagusia Nafarroako kutsako kontseiluko kideek ere luxuzko bidaiekin e, disfrutatu edo gozatu egin zuten eta iruñera urbildu zonakoa aipatzen du diario de noticiasek UPNek tramiteak abiarazi ditu eh, egu berritan beherapenak edo merkealdiak aurreratu zituzten zuten komertzio txikiak eh, edo txikiei isunak jartzeko. Eta bukatzeko, aldi titular hau, irakur eh, dezakegu, bartzinak ez du bere porrota onartu nahi eta UPN kon, barne konfrontaziora urbildu du. gara egunkaria hartuko dugu eskuartean eh, orain eta Nafarroari buruzko berrietan eh, hause aipatzen dute. Nafarroako justizia uzitegi nagusiak bertan bera utzi du UPNren esekutiboari UPNren esekutiboaren e, eh, e, ondakin kudeak eta plana. Beste titularren artean, hause, suban Nafarriateri sinesten diotela argi utzi dute gazteizko gizarte eragileek Eta bea tokiak informea egindu torturen inguruko beste salaketa bati buruz Estrasburgon. Dira eta hor eh, sintonia joan zaigu, baina baditugu bestelakoak eh, ere aipatzeko besteak beste diario de Navarrearen edizio digitala hartuko dugu eta ba, kasu honetan ba, azken aldian egin duen erreportaje sortarekin eh, jarraitzen du krisiaren inguruan eta batez ere ba, langabeziaren inguruan iragartzen digute bihar ostiralarekin berriozar antxoain eta artikako datuak emanen dituztela guk aurreratu genituen hemen e, berriozar irriatiko kaixo berriozar magazinean eta gaurko titularra hause da krisiaren kolpeari e, eh, eutxiz, eh, baina bestelako titularren eh, artean auto istripu bat aipatzen dute, kordobilan izan dako auto istripu bat, zauritu bat izan duena. Eta e, hotxagabiko bizilagun, ba-, bizilagun bat hilda, irurogeita mabi urteko bizilagun bat hilda, guesan istripu batean. Eta gaurko egunkariei errepasoa egin ostean, eguraldia zemintzatzeko ordua iritsi zaigu. Gaurko eguna, oraindik ere, epela izanen eh, dela aipatu dute, edo hori esaten digute iragarpenek, atzokoa baino are epelagoa, orain bertan lau graduko temperatura daukagu berrio zarren, eta badirudi termometroek gora eginen dutela gaurko amabost graduko maksimak lortu arte. Beraz, iaia eh, ia, uda berri eguna gaur daukaguna, baina aipatzen dute ere, datozen egunetan bera eginen dutela temperaturek eta euria, eta eh, etor daitekela e, aldaketa hori astebururako iragartzen dute. Tira ba hause izan da dena gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozari irratiaren sintonian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.